Bon, intzek atera ditu eh, datu behi batzu bigarren etxe eh, buruz, datu horiek 2008koak uh, eh, dira, eta oartzen gira datu horien uh, bitartez, Ipar Euskal Herrian urte batez 2008 eta 2008 artean bosteun etx, bigarren etxe bizitzak gehiago ekoiztu direla, hori salatzen dugu alde batetik, eta getari hautatu balima dugu, da hemen justuki 2008an erriuntan bigarren e-, etxe bizitza gehiago ziren lehen etxe baino, beraz hor uh, pasada muga eta kontzientzia hartze hortan pentsatzen duen foko bat eh, egiteagetari interesgarri zela. Mm.